նախորbanությունների մասին համառոտ։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը մասնակցել է Եվրոպական խորհրդանում կազմակերպված համաժողովին։ Հանրապետության խորհրդանում ընդունել են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին։ Մեկնարկել է Գառնանացան մշակաբույսերի սերմերի տրամադրման գործընթացը։ Թուֆենկյան հիմնադրամը շարունակում է կյանքի կոչել վիրավոր ազատամարտիկների բնակարանային պայմանների բարելավման ծրագիրը։ Հանրապետությունում գյուատնտեսական նշանակության հողատարածների շուրջ 10%-ն է ռոկովի։ Շամյանի շրջանում կյանքի կոչվեն նոր ծրագրեր։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 6-ին Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը Եվրոպական խորհրդանում մասնակցել է Այատյացություն, Պատմական եւ արդի դրսեւորումները խորագրով համաժողովին, որը կազմակերպվել է Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի եւ Թուֆենկյան հիմնադրամի ջանքերով, Եվրոպական խորհրդանի падգամավոր Էլենի Թեոխարուսի աջակցությամբ։ Խորհրդանի ղեկավարը ողջունի խոսքով դիմել է համաժողովի մասնակիցներին, հատուկ ընդգծելով նման կարևոր միջոցառման կազմակերպումը Եվրոպական խորհրդանի շենքում, որպես մի կառույց, որը ոչ միայն եվրոպական ընտանիքում ապրող ժողովուրդների, այլև ամբողջ աշխարհի համար ժողովրդավարության օրինականության եւ համերաշխության առաջամարտիկներից է։ Իր խոսքում Աշոտ Ղուլյանն անդրադարձել է հայատյացության, որպես ժամանակակից աշխարհում մարդկությանը սպառնացող ամենամեծ մարտահրավերներից մեկի դեմ համատեղ պայքարելու անհրաժեշտությանը եւ շեշտել, որ այս ուղղությամբ հաջողության կարելի է հասնել, եթե բոլորի կողմից ընկալելի լինի այն գիտակցումը, որ ալիատացությամբ թունավորված հանրությունը երբեք եւ ոչ մի պարագայում չի կարող հասարակական եւ համամարտկային արժեք ստեղծել։ Այնուհետև խոսելով Ադրբեջանի կողմից pedagogan մակարդակով իրականացվող հայատյացության քաղաքականության մասին, ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ այդ երևույթը հարևան երկրում նոր չէ։ Դժբախտաբար այսօր էլ շարունակում է նույն գիծը։ Հայատյացություն սերմանելով մանկապարտեզում, դպրոցում եւ այլ ուսումնական հաստատություններում, ատելության խոսք քարոզելով գիտական աշխատանքներում եւ մամուլում, հսկայական ռեսուրսներ ծախսելով օտարերկրյա պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական շրջանակներում Ադրբեջանը փորձում է նենգափոխել իրականությունը։ Այս թյուր տեղեկատվությունը հակազդելու համար մեր արտասահմանյան գործընկերներին հորուտ ենք տալիս այցելել Արցախ եւ տեղում ծանոթանալ իրավիճակին։ Նույն օրն Աշոտղուլյանը հանդիպել է Եվրոպական խորհրդանի փոխնախագահ Սիլվի Գիոմի հետ։ Շնորհակալություն հայտնելով հանդիպման համար խորհրդանի նախագահը շեշտել է նման առիթների կարևորությունը եվրոպական կառույցների, մասնավորապես Եվրախորհրդանի անդամներին Արցախի մասին անաչառ եւ առաջին ձեռքից տեղեկատվություն հաղորդելու առումով։ Ողջունելով Արցախի ազգային ժողովի նախագահին, Սիլվի Գիոմը անհրաժեշտ է համարել Արցախի մասին տեղեկությունների թարմացումը եւ կարեւորել հարաբերությունների շարունակական զարգացումը, ընդգծելով, որ այս ուղությամբ արկա է մեծ ներուժ։ Մարտի 6-ին Աշոտ Ղուլյանը Բրյուսելում հանդիպել է Եվրոպական խորհրդանի մի խումբ падգամավորների հետ։ Ներկայացնելով հանդիպման մասնակիցներին Եվրոպական խորհրդարան Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար Էլենի Թեախարուսը նշել է, որ հանդիպումը լայն հնարավորություն է ընձեռում մտքեր փոխանակելու Արցախին վերաբերող տարբեր հարցերի շուրջ։ Ողջունելով ներկաներին Աշոտ Ղուլյանն անդրադարձ է կատարել Եվրոպական խորհրդանի եւ Բելգիայի դաշնային ու տարածաշրջանային խորհրդաների հետ համագործակցության հաջողված փորձին եւ ընդգծել Եվրախորհրդանի առաջիկա ընտրություններից հետո այն պահպանելու եւ առաջ մղելու անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման Արցախի Եվրամիության տարբեր ծրագրերում, այդ թվում քաղաքացիական հասարակության զարգացման նողված նախագծերում ընդգրկվելու վերաբերյալ։ Արցախի մարդու իրավունքների ներկայեմ նախկին պաշտպաններ Արտակ Բեկլարյանը եւ Ռուբեն Մելիքյանը մարտի 6-ին Եվրոպական խորհրդանում մասնակցել են հայատյացություն, պատմական եւ արդի դրսեւորումները խորագրով համաժողովին։ Արտակ Բեկլարյանն իր ելույթում ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից տարվող հայատյացության քաղաքականության հատկապես ռազմական ուղությունը, ընդգծելով, որ վերջին տասնամյակներում ամենացուն կերպով այն դրսևորվել է 2016 թվականի ապրիլյան ռազմագործողությունների ժամանակ։ Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն անդրադարձել է Ադրբեջանի քրթական եւ տեղեկատվական ոլորտներում դրսևորվող հայատյացության օրինակներին, ցույց տալով դրանց համակարգային ու տևական բնույթը։ Համաժողովին մասնակցում էին նաեւ թուրք իրավապաշտպան Ռագիվ Զարակոլուն, հրեա բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը եւ Լեհ Հայագետ Յակուբ Օշիեցկին։ Մարտի 6-ին ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանը եւ սոցիալական ու առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամները հանդիպել են աշխատանքային այցով Արցախում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի եւ Արցախի առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղրյանի հետ։ Վահրամ Բալայանը ողջունելով Հայաստանի առողջապահության նախարարին բարձր է գնահատել ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունները, նշելով, որ Հայաստանի հաջողությունները նաև Արցախի հաջողություններն են։ Այդ համատեքստում Վահրամ Բալայանը կարևորել է բարձր մակարդակի վրա գտնվող Արցախի ազգային ժողով Հայաստանի ազգային ժողով փոխգործակցությունը։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Արսեն Թորոսյանն ընդգծել է, որ Արցախ կատարած իր երրորդ այցի ընթացքում արդենից նկատելի է տեղի առողջապահական համակարգի զարգացումը Հայաստանի առողջապահական համակարգին եւ դրանում իրականացվող բարեփոխումներին զուգընթաց։ Երորի աշխատանքային այցի ընթացքում ցանկանում է անձամբ տեսնել, թե ինչ պայմաններում են գործում բուժաշխատողները, ինչ պայմաններ են բժշկական օգնություն ստանում մեր քաղաքացիները, քանի որ մեզ համար հավասարապես կարևոր է, որ մեր հայրենակիցները ստանան որակյալ բուժօգնություն։ Ամփոփելով Արցախ կատարած այցը, ասել է Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Այցելել ենք Մարտունու զինվորական հոսպիտալ եւ հիվանդանոց, Մեխագավանի եւ Հադրութի զինվորական հոսպիտալներ, Մարտակերտի հիվանդանոց եւ զինվորական հոսպիտալ։ Հադրութի բժշկական կենտրոնում, որտեղ արդեն այցելել եմ երկրորդ անգամ, ցանոթացել ենք մանկաբարձական բաժանմունքի վերանորոգման աշխատանքներին։ Կարող եմ ասել, որ դրական առաջընթաց կա։ Ողջունելի է Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում տեսնել մագնիսառեզոնանսային եւ համակարգչային շերտագրիչների արկայությունը, նշել է Արսեն Թորոսյանը։ Խոսելով բժիշկ մասնագետներով հիվանդանոցների համալրման մասին, Հայաստանի առողջապահության նախարարն ասել է, որ հարցը քննարկվել է Արցախի գործընկերոջ հետ։ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով վիրավոր զինվորների բնակարանային ապահովում ծրագրի շրջանակներում ընթացքի մեջ են թվով 11-րդ բնակարանի վերակառուցման աշխատանքները։ Այս մասին ասել է հիմնադրամի գործադիր տնօրենի օգնական Մեդինա Հովանիսյանը, մանրամասնելով, որ բնակարանը Հադրութի շրջանի մեծ թաղեր համայնքի բնակիչ Արցախյան պատերազմի ժամանակ վիրավորված ազատամարտիկ Նարեկ Ավետիսյանինն է։ Շինարական աշխատանքները մեկնարկել են անցած տարվա դեկտեմբերին եւ նախատեսվում է ավարտել մոտ 2 շաբաթից։ Նա հայտնել է նաեւ, որ տարվա ընթացքում ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերանորոգել եւս 2-3 բնակարան։ Գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության համալիր զարգացում ծրագրի շրջանակներում Հողօգտագործողներին անհատույց կարգով սերմերի տրամադրման արդյունքում այս տարի կրկնակի կընդլայնվեն գառնանացան մշակաբույսերի ցանկատարածները։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը, ըստ նախորոք ներկայացված հայտերի հանրապետություն է ներկրվել մշակաբույսերի սերմերի պահանջվող խմբականակը։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա, այս տարի գարնանացանի սերմերի տրամադրման գործընթացը մեկնարկել է ավելի վաղ, նկատի ունենալով ագրոժամկետներում սերմը հողին պահտալու անհրաժեշտությունը։ Անհատույց կարգով սերմերից բացի Արցախցի հողօգտագործողը գանանացանի իրականացման համար աջակցություն կստանա նաև համեմատաբար մատչելի պայմաններով դիզվառելիքի ձեռքբերման հարցում։ Անհրաժեշտ բոլոր սերմերը հիմնականում ներկրված է բացառությամբ 1-2 տեսակի։ Արդեն իսկ փետրվարի 25-ին սկսված է նաև սերմերի տրամադրման գործընթացը։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա այս տարի բոլոր սերմերը տրամադրում են անհատույց, նաև բարարտանյութերը տրամադրում են արևածաղկի, սոյայի եւ հալածուկի հետ միասին, բայց մնացած առանցամշակաբույսերի ցանքսով զբաղվողներին հնարավորություն անձանված, որպեսզի ձեռք բերեն սիդավորված գնով դիզբարելիք 300 դրամ 1 լիտրի արժեքով 1 հեկտարի չափն 30 լիտրի չափով։ Անհատույց կարգով գարնանացանի սերմերի տրամադրման չափականակի սահմանափակում չկա, տեղեկացրեց փոխնախարարը, հավելելով, որ սահմանափակում կա միայն գարնանացանի համար նախապատրաստված ցանկատարածքի չափերի հարցում։ Սահմանափակումը կա նվազագույնից, այսինքն 1 հեկտարից սկսած, բայց առավելագույնը սահմանափակում չկա։ Ով ինչքան ցանկություն ունի, ինչքան տարածք ունի նախապատրաստած գառնանացանի համար, եթե տվյալ մշակաբույսը հնարավոր է այդտեղ մշակել, որևէ խնդիր չունի։ Գյուղատնտեսության փոխնախարարը մանրամասնել է, որ գարնանացան մշակաբույսերի սերմերի անհատույց տրամադրման ծրագրի հիմնական նպատակը տեղական վերամշակման արտադրությունները հումքով ապահովելն է, ֆերմերային տնտեսությունների համար անասնակերի արտադրությունն ու ցանքաշրջանառության արդյունավետության բարձրացումը։ Ըստ այդմ հողօգտագործողներին տրամադրվում են հետևյալ մշակաբույսերի սերմերը. Յուղատու կուլտուրաներ ենք ներկրել, սերմերը, արևածաղիկնա, կտավատը, սոյան, հլացուկը։ Ներկրել է եւ տրամադրում ենք ընդեղե մշակաբույսերի սերմեր, սիսեր, ոլոր եւ ոսպ։ Տրամադրելու ենք նաեւ եգիպտացորենի եւ հնդկացորենի սերմեր, ինչպես նաեւ բազմամյա խոտաբույսերի արհույտը եւ կորնգանը, որ เป զի ցանկատարածությունների կառուցվածքում գառնանացա մշակաբույսերի ծավալը ավելի շատանա եւ արդյունքում արդեն կիրառումը ցանկաշրջանառության համակարգ էր Վիլեն Ավետիսյանի հաղորդմամբ սերմերի անհատույց տրամադրման կարգը գործում է այս տարվանից։ Արդյունքում ծրագրում ընդգրկված ցանկատարածքները ըստ հողօգտագործողների ներկայացրած հայտերի ընդլայնվել են կրկնակի։ Ծրագրի շրջանակները հայտ ունենք մոտ 18.5000 հեկտարի, անցած տարվա համեմատ գրեթե կրկնակի անցած տարի ծրագրով նախատեսված է եղել շուրջ 10000 հեկտար։ Այս տարի արդեն ավելի քան 18.5000 հեկտար։ Փոխնախարարը հավելել է նաև, որ վերջին օրերի բարենպաստ եղանակը գարնան Հիվանդանացան աշխատանքներն ամբողջական ներուժով իրականացնելու ազդանշան է հողօգտագործողներին։ Ոստի շուտով գյուղնախարարությունում ցուցանիշներ կգրանցեն նաև իրականացված ցանքսի վերաբերյալ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ջրային pašարներով հարուստ Արցախում գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների շուրջ 10%-ն է ռոռոքովի։ Ինչ խնդիրների հետ է կապված արկա ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Աշխարհի շատ քիչ երկրներ կարող են մրցել մեզ հետ իրենց ջրային պաշարների որակով ու քանակով, բայց մինչ օրս Արցախում գյուղացին սերմը հողին պահ տալիս հույսը երկնքի բարեհաճության վրա է դնում։ Գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Համլետ Ապրեսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ներկայումս մշակվող հողատարածքների մոտ 10%-ն է ջրովի։ Դա ունի իր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառները։ Մեր հիմնական ջրային ռեսուրսները գտնվում են ավելի լեռնային վայրերում, իսկ գյուղատնտեսական ավանդակները դեպի ավելի հարթավայրեր, բարձր լեռնային տեղերում ունենք շատ մեծ ջրային պաշարներ։ Հիմնականում դրանք օգտագործվում են հիդրոէներգետիկայի ոլորտում։ Այդ ջրերը մենք ցավոք սրտի այժմ չեն կարողանում տեղափոխել ավելի հարթավայր։ Դա կապված է մեծ ներդրումների հետ։ Պետք է կառուցել ջրամբարներ, ջրանցքներ, իսկ այդ ջրանցքների կառուցումը լեռնային ռելիեֆով դա շատ մեծ ծախսերի հետ է կապված։ Մենք ունեցած ստացված ջրանցքները փորձում ենք ավելի առավել ու արդյունավետ օգտագործել, այսինքն մեկ մույսի ջրանցքի հետ կապելով, մեկը մույսին լրացնելու ինչքան հնարավոր է, եւ խողովակաշարերի միջոցով եւ նոր ջրանցքների միջոցով ելի մեծ ներդրումներ պահանջող է ու փորձում ենք ամեն տարի, այսինքն դա մոտ մի 200-300 հեկտար մենք անջրդի հողատարած վերելքացում արդեն ռոռոքով Ժամանակին 1970 թվականին, երբ կառուցվում էր Սարսանգի ջրամբարը, ադրբեջանական իշխանությունները հոգ տարան այն մասին, որ ջրամբարի ջուրն ուղղվի բացառապես Ադրբեջանի խորքում գտնվող տարածքներ։ Նախքին ԼՂԻ մի տարածքը դուրս մնաց ջրամբարից օգտվելու հնարավորությունից համապատասխան ենթակառուցվածքների բացակայության պատճառով։ 2018 թվականին այն ժամանակ դեռ պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը հայտնեց օտար երկրյա ներդրումների միջոցով Սարսանգի ջրամբարի աչափնյա ենթակառուցվածքների կառուցվածքների կառուցման մասին, ինչը Վորոկովի կդարձներ ավելի քան 10000 հեկտար հողատարածք։ Համլետ Ապրեսյանը ծրագրի մեկնարկի կամ ընթացքի մասին տեղյակ չէ, գործընթացը նախարարության խողովակներով չէ իրականացվում։ Նա ներկայացրեց այն ծրագրերը, որոնք նախարարությունն է իրականացնում։ Ընթացիկ ծրագրից ունենք Հայաստան համայնքական հիմնադրամի միջոցով խորքային հորերի, բացի նրանից նույն ծրագիրը ունենք նաև պետական բյուջեի միջոցներով գյուղատնտեսության միջոցով ենք իրականացնում, ունենք ջրամբարների, ջրասների պահպանման, վերանորոգման ծրագիր, ունենք ջրախնայողական տեխնոլոգիաների ներդրման խթանման ծրագիր, ռոռոկման կաթիլային համակարգը նույն անձրևացման եղանակը, նաև մեխանիկական եղանակով օգտագործող խորքային հորերի սուբ Սպիտակի դավորում։ Խորքային հորերին ավելի թանկ ինքնարժեք ունի որպեսզի բոլոր օգտագործողները լինեն հավասար պայմաններում։ Ունեք վիճակագրություն աճի չփսի։ Այո, աճը ասեմ 2007 թվականին 5000 հեկտար, հիմա արդեն այդ թիվը հասել է 7000 հեկտարի մոտ գնալով աճում է։ Հիմնականում արտեզյան ջրհորների հաշվին։ Ոչ միայն արտեզյան, նաև նոր ջրատարների կառուցման։ Օրինակ այս տարի ունենք Զագլիկ համայնքում ջրատարի կառուցումը 80 հեկտար սեփականաշնորհված փողեր։ 19 թվականին ականաբերդ եւ հաթերքում կառուցվող ջրատարների շնորհիվ կունենանք 150 հեկտար ռոկովի տարածքներ։ Հետաքրքիր է այս տարածքները մի քանի սեփականատիրոջ են պատկանում, թե մեկ խոշոր։ Ընդհանրապես մենք փորձում ենք որպեսզի այդ տարածքները լինեն բազմաքանակ, որպեսզի կարողանանք ապահովել ավելի շատ ընտանիքներ ունենան ռոկովի հողատարածքներ։ Չենք փորձում մեկ խոշորի վրա այդքան, որտեղ խոշորները իրենք են, են պատրաստ ներդրում կատարել։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Շամյանի շրջանում նոր ծրագրեր կյանքի կոչելու համար շրջաներ այցելել Հայաստանի գյուղատնտեսության նախկին նախարար Արթուր Խաչատրյանը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Արթուր Խաչատրյանը շահունանի շրջանում էր բացահայտելու եւ կազմելու ծրագրեր, որոնք կնպաստեն շրջանի տնտեսական զարգացմանը։ Նախաձեռնությունը շահունանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Գագիկ Մարտիրոսյանինն է։ Դեռ անցած տարվա վերջում ինձ դիմեցին իմ ընկերները հայեղափոխական դաշնակցության Արցախի կոմիտեից խնդրելով գալ շահունանի շրջան եւ փորձել բացահայտել ծրագրեր, որոնք կդառնան շրջանի տնտեսական զարգացման սյուներից մի քանիսը, որոնք կպահանջեն եւ մասնավոր ներդրողների ներկայություն եւ ինչպես պետական աջակցություն, ինչպես նաև պետություն մասնավոր հատված գործընկերության ֆորմատ տեղեկացրեց Արթուր Խաչատրյանը։ Ավելի կարճ ձևակերպելով այցի նպատակը մասնագետը նշեց, որ այստեղ է փորձելու հասկանալ, թե որոնք կարող են լինել շրջանի տնտեսական զարգացման ուղիները, որոնք են շրջանի մրցակցային կողմերը համեմատած այլ շրջանների հետ, հասկանալ թե որոնք են շրջանի ուժեղ կողմերը, որոնց վրա կարելի է հենվել եւ մշակել շրջանի զարգացման ծրագիր։ Պետք է հստակ հասկանալ, որ այստեղ խոսքը ոչ միայն պետական, այլ այլև մասնավոր ներդրումների մասին է։ Պետությունը կարող է ենթակառուցվածքներ ստեղծել տնտեսական զարգացման համար։ Էժան վարկային գծեր բացել, սուբսիդավորել վարկային գծեր, բայց ինչ որ ծրագրեր պետք է լինեն նաև մասնավոր ներդրողների կողմից։ Կազմվելիք ծրագրերը մասնավոր հատվածի մոտ հետաքրքրություն կարող են առաջացնել շրջանի հանդեպ, գալ եւ կատարել սեփական ուսումնասիրությունը բիզնես սկսելու համար։ Ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Ամփոփելով ճանաչողական այցի առաջին արդյունքները Արթուր Խաչատրյանը նշեց, որ շրջանի առաջնային զարգացման ուղղություններից է գյուղատնտեսությունը։ Շրջանը խորթային տարիներին մինչև ազատագրվելը բավականին խոշոր գյուղատնտեսական կենտրոն է եղել։ Այդ պոտենցիալը կա եւ այն պետք է օգտագործվել։ Խոսքը թե անհասնաբուծության, թե բուսաբուծության մասին է։ Այս մասնագետի գյուղատնտեսության ոլորտները զարգացնելիս կարևոր է հաշվի առնել, թե որոնք են այն գործոնները, որ շրջանը դարձնում են եզակի։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում բաղասպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ, լեռնային եւ նախալեռնային շրջաներում ձնախառն անձրևի, հարթավարային շրջաներում անձրևի տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։